Kasiko geita behatzi urte, eh, preso dela eh, Jon Parot, eta eh, ondoko astean, ostegunarekin, jakingo du, beraz, bere bosgarren baldintzapeko askatasun galdea onartua den, dei hauzitegian pasabaitzena benduan. Emili Marten egunon eta boleenik nolako esperantza, zakitzala erraiten alden, ondoko asteari begira? Beraz bai, eh, joanen balintzapeko askatasun eh, galdearen erabakia manen dut uste Uh, dei hauzitegiak, jakin behar da joanen eh, galdea jadanik onartua izan dela, eh, paileak gorte batek onartu zuela, baina prokuradoreak dei egin zuen uh, jajera dela, prokuradorearen jajera. Hau da, erabili behititu... Audientzian beraz eh, argumentu bizikik ezkagarriak, ejan ez uh, eh, joek besekurtasun uh, eh, arazo bat sortzen alko lukela ateratzen bada, uh, sustengoa baduela baiionatik uh, epailak ez zirela hor presoak amistiatzeko, ba, olako argumentu ezkagarriak erabili zituen jakin da gaur egun be, prozesu behi batean girela, kontekstu begi baten Euskalegian eta besalatzen ditugu, eh, olako diajera eta eta hitzak eta espero dugu estegunean uh, eh, pausu batzuk uh, eh, kusiko direla, do behintzat, ion eh, askatuko dutela. Ba, dibidez, uh, prokuradorak aipatu duena, bai honan sustengoa dela duela eta argudio hori entzuten duzu edo paso egiten duzu? Ba, zubaio argumentu hori, uh, eh, presuek uste dut beti sustenkoa ukandutela, horrek ez du inoiz uh, zerbait uh, haien kontra sortu, kontra joa, uh, diende, atera da sustengu eta mobilizazio guzi hoien ondorioz, eta bide sigitu segitu beharko dugu, uh, uh, pausuak, uh, pausu, uh, behar diren pausuak emanak izan arte. Lau kasu gaiten aldugu, badirela, jonke parat uh, hogeita sortzi urte preso direnen kasuan, joan urtean hogeita sortzi urte bete, eh, ondoko hilabetetan hogeita behatzi, besteak zertan eh, dira. Donc, bez bat preso da bere anaia, eh, unai jot Espainian, berak behogai urteko kondena badu, beste hauzi uh, baten gatik ere. Uh, eta beste biaka eh, joanen urtan egin zuten komutazio eskaera bat, zigor komutazio eskaera bat, hau da haien bizi osorako zigorra bilakatzea hogeita hamar urteko zigor bat, ukanen zutena Espainiana, eh, horren uh, behirik ez dugu momentukot, hau da lehendakariak uh, izenpetu behar duen uh, zerbaita. Eh, hortan, uh, bainan eh, lau horiek uh, haien hogeita bat urtea, presu urtea hasiko dute, eta hori kezkagarria da, eta ja, kanpoan behar ditugu, uh, bai, ala bai. Emili Marta, mire esker. Mire esker zori.